Urriak bi ditu gaur osteguna da eta hau berri albistegia duzue berrizarri ratiaren albiste emankizuna. Bi mila garren urteko jaien argazkileigia kitari helduz irekiko dugu gaurko albistegia berriozarko bizilaguna eta bergazkiko kidea den patxipitiaz izan da lehiaketan lehen saridun begietatik heldu itxeneko argazkiarekin zuzenki. Lehiaketan bos argazkilari izan dira saridun horietatik lau bergazkiko kide izanik Estefan Degoni esate Bizkaiko regreso al pasado lanarekin irabazi du lehen akzesita bigarrena aldiz Raúl Latorre eramandu azken hau los reporteros también se divierten lanarekin irugarren akzesita Elena Irigoirentzat e, izan da baino despuma lanaren gatik e, eh, zurin egil bergazkiko kidea ez den bakarra izanik laugarrenarekin egin du eh, derreojo argazkiari esker Jarraian gaiari erlazionaturiko esanak Fermin Irigoien kulturteknikariaren eskutik. Atzo elkartu eh, zen epaimaila eta da daia sagidunak eh, jakin eh, badakigula. Bada Patxipitillas ezaguna dugun eh, kideak e, jaso du lendabiziko saria, eta beste lau akzesit edo bestelako sariak izan dira, e, bergazki taldeko kide batzuk ia guziak zera, kopatu dituztela, alde batetik e, Raul Latorre, baita Estefan Degoni, eta Elena Irigoi. Uh Eta talde horretako kide ez den bakarra, zurine jilek ere jaso du beste e, sari bat. Eh, erakusketa, e, eh, urrengo astelenetik aurrera bi astez e, ikusgai izango da kulturgunean, eta bertan bueno, pos, ikusi halko dira parte hartu duten irurogei argazkik. Naiara Santzezen auzolan izeneko antzerki lanak irabazi du Nafarroko antzerki eskola kantolaturiko lehiaketan. Santzez Berriozarren jaioa antzerki eskola kantolaturiko 23garren antzerki lanaren arteko leian irabazle suertatu da gauza konela 2000 euroko sarea irabazi du eta Naiarak berak eh, bere sare sozialen bitartez jakinarazi duenez antzerki lana abenduan antzestua izango da antzerki eskolako ikasleen eskutik hori bai, sari potoloa. Eta bestetik txolin ludotekan kurtso berriari ekin diote, hogeita mar bat aurtso bildu ziren atxo txolin ludotekan kurtso berriari ekiteko eguzki plazan askari goxo baten inguruan bildu ziren heldu naiz gaztetxoak askaria bukatzearekin zeiak inguru zirela txikienek eh, zambu e, txipitzapa antxeslanaz e, gozatu zuten bereziki bi klonarekin erokeriekin, bestetik txolin ludotekan izena emateko EPA urriaren bian ireki eta bederatxia arte zabalik egongo da interesdunek, arratzaldez bostetatik saspitardiak bitarte ludotekan bertan bere seme alaben izena eman dezakete udal jarduera hau iru hilabetero bos euroko balio izanen du. Arditxo eta ardibeltzekoak ez dira hatzean geratzen hauek ere kurtso berriarekin aurrera. Euskarazko asialdi gazte talde hauek larun baterako prestaturiko magia ikuskizun batekin ekingo diote kurtso berriari ikuskizuna gozatzeko larun batean arratzaldeko zeitar kulturgunera urbildu berko gara. gaur estegunarekin natur eskolak eskenita itzaldia eginen du sumakon kausa elkarteak udazken, eh, udazken naiz negurako jarduerak haunitz prestatu ditu horietatik lehena gaurkoa izanen da hogar sano izeneko hitzaldian Maria Lourdes Mugueta eta Felipe Arague islari moduan izanen dira. Eta azkenik eunate eh, elkarteak bere amabosgarren urte urrena berriozarren ospatuko du eunate eh, elkarteak entzunezko disfuntzioa duten eskubide eta interesan alde eh, lan egiten du baita gizarte administrazio eta bestelako instituzioen aurrean beraien familian eskubiden alde ere. Aurten e, unate elkarteak amabos eh, urte eginen ditu eta honekin ospakizun modua, modura hainbat jarduera antolatu dituzte elkarteko kideek larun bat honetan berrezarko entxunaretoan inaugurazio ekitaldia eginen dute Blanka Iduate Iribarren elkarte buruaren eskutik bertan inokua musika taldearen antes de que se ponga el sol videoclipa berriaren aurkezpena eunate elkarteren laguntzarekin egindako aurkestuko dute gainera, bertaratutakoak, El Mono Sabio antzerkia ikusteko aukera izanen dute ekitaldi hau, esan bezala larun bat honetan ospatuko da, arratzaldeko seietatik aurrera, en, e, berriozarko entzunaretoan sarrera txartelak aurretik jaso ahalko dira, eunate elkartean eta entzunaretoko lehiatian saioa hasi baino ordu erdi bat lehenagotik sarreran prezioan, 6 eurokoa izango da, eta Asgar Solidario izan nahi duenak, amer euroko sarrera ordaintzeko aukera izanen du. Mendiaz diardu zirekiko dugu kiroleen atala mendien lagunak dima herrira joanen dira e, igandean bertatik e, leunganen mendiari e, ekiteko e, tontor berri bat helburu izanik beti bezala tal mendizaleko kideak igandearekin goizeko bederatxetan eguzki plazan elkartuko dira. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, gaurko iragarpenak dio egunaren lehen partean zerua odeitzu egongo dela. Aldiz, arratzaldean zerua odei gutxiarekin edo partez odeitua geratuko dela. Nola bidea eh, aldak, aldar, aldakorreko haize aul, e, eh, aula ibiliko da, goizean iparra ekialdetik finkatuz, eta tarteka marteka bizi ibiliko da temperatura minimotan aldeka aldaketarik ez, eta temperatura maksimoetan aldaketarik ez, edo gutxi igoko dira. izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan Berriozarri ratearen sintonia FM-ko 1.8an edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten